ku byerekeye ubuzima bw'igihugu kugira ngo uburundi bwugorore turabaramukije bakunzi b'ibiganiro by'isanganiro uko ingwano ibandanya mu buseruko bwa repubulika yaranira intwaro rusange ya kongo niko n'imishamirano ifatiye ku majambo ibandanya ku ruhande rumwe ibyo biracanishamwo ababa mu karere k'ubuseruko bw'icyo gihugu n'ababa mu burengero ku rundi ruhande naho bigacanishamwo ababa mu gihugu ca kongo n'abo mu bihugu bibanyi Burundi n'u rwanda byose bifatiye kuri ayo majambo akwiragizwa ataco afatiye ko abimukira bufasha gute mu kugwanya amajambo abibugwanko muri aka karere k'ibihugu bigizwe Burundi na repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo turaza kuraba akamaro abimukira bagira ku ruhande uru canke ruriya hagati Burundi na kongo inyungu bakura mu kwakirana no kubahana aha turaza kuvuga abimuka ari basanzwe eka mbere ari incabwenge ni nabo bashobora gushinga intahe kuri uwo mubano mwiza turi kumwe muri studio na kavabuha icyo yitungiye Juliet warize wongera ukora mu gihugu cya Congo yego cyane mu bihumbi bibiri na gatatu ho warabaye mushikiranganje ajejwe gufashanya n'iterambere ry'umukenyezi amahoro neza amahoro cyane kaze hano ku nama ndakingurutse cyane murakoze kiremeshejwe nanje alain desire bukeye neza sangwa ikaze radiyo isanganiro iravuga rimwe mu kwezi ibibazo byo mu karere k'ibiyaga binini isanganiro ifatikanije n'ishyirahamwe la benevolentia kavabuha icyo yitungiye juliette uno munsi turiko turavuga ibihugu bibiri turiko turavuga abimukira mbega ni giki catumye ni kuva kera canke n'ubu kigatuma hari abimukira baboneka muri ibi bihugu bibiri murakoze kumbaza icyo kibazo ariko kandi mvuga nishyura byo jewe bikeyi nibo banzi abimukira b'abarundi bagiye muri n'ahariye kuri indepandanse hanyuma kandi rero ubu nyuma muri izi iyi mishyamirano yo mu burundi habaye ingwano yego mu mirongo indwi na kabiri n'imbere yaho gatoyi mirongo itandatu na gatanu gatoyi iyo muvuma ntibayimenye benshi mugabo harabaye kameme abantu bagenda harabaye abantu bagenda uti nk'ibyo wibuka kavabuha mm. ubona uti icyo gihe barakomeye kandi bafise ibikorwa mu maboko yabo mhm. barabatwara kuza gucukura ubutare hariya mhm. hanyuma kandi tutibagiye yuko abakoroni turonse independance uburundi bwikukiye uburundi bwikukiye mhm. buriya abazungu baragize icyo bita kugabura imipaka y'ibihugu bashinze imbibe bashinze imbibe hagati y'ibi izo mbibe rero si ukuvuga yuko bavuze ngo ngo abanyekongo bagarukira ngaha ngo ni ukuvuga yuko ngo hari abanyekongo gusa cyangwa abarundi bagarukira ngaha ngo hari abarundi gusa hari aho bacishije ugasanga abarundi bagiye ku ruhande rw'igihugu kigiye kuba kongo kwitwa kongo gutyo ugasanga abarundi barabaye muri kongo baciye bisanga muri bisanze ibyo biriho ni nacyo gituma mwumva aha mu kiyaya cya rusizi murumva hariho n'icyo bita ngo koregitivite y'abarundi hari abarundi babayo hari abarundi babayo usanga bafise n'umwami bafise n'umwami ivyo biriho kandi uwo mwami bakaba bavuga ati n'umurundi umwami w'abarundi eh, eh, kavabuha turaza kubishimikira ko mm. kavabuha mm. wagiye mu gihugu cya Kongo ryari jewe nagiye mu mishamirano yabaye ngaha mu Burundi iyo 72 gico cyatumye njayo nahunze nk'abandi aha warashitseyo urabayo ah. warizeyo eh, ariko sinagiye juste mu irindwi na kabiri nabanje ndaraba yuko byoba bimirika bwambe ndahagumye umugabo kagatuke gato eh n'uyu n'uyu n'uyu aracyari ngaha mirongo indwi na kane mba ndagiye mhm. kuko inkurikizi za mirongo indwi na kabiri zagumye zi ndahavandomo urakoze ndagaruka kavabuha nje kwa Andre eh, Chisekedi Mulamba uvuka muri Kongo niyo wamuka ariko ubu mu Burundi haraheze imyaka 30 turiko turavuga bimukira hagati y'u Burundi na Kongo byagenze gute kugira ngo haba hari haba abantu ba muri Kongo uno munsi dusanga bari mu Burundi yego byerekeye abimukira b'abarundi bagiye muri Kongo uh je no bashira mu migwi minini ya ibiri uh -huh. umugwi wa mbere ni nkuyo Juliette ejeje kuvuga e, abakoloni baraje kurondera abakozi bajya gukora muri congo mhm. cyane cyane mu ntara ya Tatanga ifite umugwa mukuru rubumbashi birazwi yuko uyu mugwa mukuru wa katanga ariwe mugwi ufise ubutare bwinshi mirongo itandatu ku ijana buva hariya by'ubutare by'ubutare umujumbu n'ibindi n'ibindi rero bari bakeneye abakozi abakozi baca baraza kubanurira mu burundi barabatwara hariya niho uca wumva abarundi bitwa ngo ni abakongomani ba Kalima. naitwa Kalima Kalima ah, barega ngaho hariho abarundi benshi cyane eh, n'abandi bagiye muri Kamina hariho n'abandi bagiye kugwa nayo n'ingwano kwanza igihe habaye habaye yose icyo bita secession y'Ikatanga hariho n'abarundi mu gisoda bagwanyeyo bafasha iyo ntara ya Katanga kugira ngo bafasha igisoda cyane yego eh, eh. rero abo bagiyeyo benshi bagumyeyo bagumyeyo yego ariko ku rundi ruhande muramba uravye abapfuye muri kongo nabo bakaza mu burundi biraboneka uno munsi uri kuraraba aho bigeze hari abavuka kongo uno munsi bari mu burundi batari bake ego abari abakongomani baje no mu burundi muri ico kiringo naho nyene naho baraza gufasha abakoloni barabazanye kugira ngo bafashe gukora mu buzi bwa leta ngaha nko muri administration mu Burundi ari bakongomani benshi bakozeyo ni bakongomani usanga baba ngo mu ngagara no mu bwiza za nyakabiga eh, abagongomani bubu baba mu ngagara bwiza nyakabiga basokuru babo nibo baje muri ico kidingo ico gihe c'igikoroni ico gihe c'igikoroni uno munsi muramba Andre Chisekedi eh, washitse mu Burundi ryari uwundi mugwi wa kabiri rero ni umugwi waje hagati y'imyaka mirongo umunani na mirongo icenda muri ico gihe u Burundi bwari bubuze abakozi mu gisata cy’ubwigisha rero abakongomani benshi bavuye muri congo baza kurondera akazi k'ubwigisha ino cyo kimwe nanjye we washyitse yego nashyitse mu myaka ya mirongo kimwe na icyenda mirongo umunani na gatanu numva amaze imyaka mirongo itatu n'indwi nkora nk'umwigisha ino mu burundi jewe ndi mu ba mbere abakongomani ba mbere baje kurondera akazi ino benshi baje hagati ya mirongo n'ibihumbi bibiri eh, rero urumva twaciye tuba benshi muri icyo kiringo batwita abajan komplementeri ukuvuga abakozi baje gufasha baje kuzuza igiti gidi uje gusahiriza gusahiriza eh. urakoze muramba ndagaruka na cyane cyane ko wigumye mu Burundi imyaka 30 iraheze kuvuga ko wakiriwe neza mu Burundi reka ndagaruka ubishimangira ko uh, Remi Havyarimana uri mu gutatura amatati bidaciye mu ngimba urarongoye na Maison Lueur d'Espoir ishyirahamwe ry'umwizero uri kurumviriza ni umwizero udasanzwe kuba hariho abimukira bagiye baraboneka hagati y'u Burundi na Kongo urumva ko byanatanguye kera eh, kuvuga ko ari umwizero uno munsi umuntu yokivuga gutyo kuko eh, nibiboneka neza yuko abarundi bari muri Kongo barakeneye bagiye bagaca bagumayo barakeneye kubaho neza eh, ko bagira umwizero ni ikintu gikomeye cyane cyo kimwe n'abanyekongo bari mu Burundi bashimiye guca bagumaho nabo nyine birakenewe ko bumva ko bagukiwe muri ibyo bihugu ariko rero nkuko bagiye barabivuga urumva bumva yuko kenshi ntibyaba ari uguhitamwo kwabo kwiza kujayo hariho eh, kumbure ah, imigwi ya nyuma ibi ariko aratubarira baje baje gusaba akazi baje gusahiriza baje gusahiriza mugabo naho nyene wumve ko hari ikibazo kihari kuko si ukubera baba banezerewe kuja gusahiriza ahandi aho no kwerekana yuko wabo hariho ikibazo c'akazi hariho ibibazo kana kabona ko badashobora kurongera inyishu ngaho bagaca bagerageza kujya kwironderera ahandi uca wumva rero yuko umwizero n'ahari wushize imbere icyo byavuye ko kenshi ntibiba ari ibyatuma abantu babana neza eh, nsubire gato nyemerere mvuge yuko ibi byose bavuze hariho umugwi munini wari uhari ubwa mbere wagiye Eh, imbere y'uko haba eh, ibihugu byacu byariko birarondera imbibe eh, aho ni mu gihe byatwagwa n'indwara y'abazungu abami imbere y'uko abazungu ba turazi ko muri kahise nk'igihe urazi neza y'uko igihugu cy'u Burundi uko cangana ubwa mbere bariko barasubira ku mazina ya kera kumbure hiyo ico bita uburundi bwa nyaburunga hari hatoya cari u uburundi ico gihe bwari bugizwe n'intara igice cy'intara ya bururi gucufata ufata igice kigizwe na mwaro uno munsi gito ya cya gitega n'igice cya muramvya n'igice cya kayanza aho niho hari uburundi mu nyuma rero umwami ntare rugamba acara aragura uburundi abuhakumbure imbibe tuzi uno munsi uretse nazo nyine ko zahindutse gatoya kuko hari igice gitoya na gito mbere yaciye agenda agwana arabwagura arabwagura mhm. muri uko kugwana rero hariho eh, abasoda biwe nabo bari kumwe bashyitse mu gihugu no munsi twita kongo icyo gihe icyo ni cyerekana yuko imbere y'uko n'abazungu baza hariho icyo kintu cy'uko imbibe zitaboneka neza ikindi yakivuze eh, Juliette eh, avuga ati mwumbuke neza yuko igihe abazungu baje bagashiraho imbibe bo ntibabanza kubaza ngo mbega umuryango we ugarukira hehe baraca umurongo uwo murongo rero ugasanga ugaca usanga rero umuryango bawuciyemo mwo kubiri igice kimwe kigiye hariya ikindi kigiye hariya uretse rero nuko mu nyuma habaye iki kibazo bavuze neza yuko eh, igihe hatanguye kuza eh, ibyo gucukura ubutaka muri Kongo abakoloni basanze muri Kongo bakeneye abakozi benshi gusumbya bari bahari baca baza kwakira rero abarundi kuko abarundi n'abanyarwanda eh, mwibuke ko muri icyo gihe abarundi n'abanyarwanda bari barongowe na n'igihugu kimwe c'ububirigi ikibazo cy'ikori mu burundi nta bisata byaboneka abakoloni bari bamaze gushyiraho kugira ngo abantu baronke ayo mafaranga bariko barabasaba y'ikori baca bayahunga ni kwari uguhunga gutyo kuko baca baja kurondera ahubwo iyo bashobora guronka amafaranga kugira ngo bazoze kugura eh, naha rero ibyo bavuga ko cyane cyane gusa kizwi ni aba bavuga ngo bagiye imanamba hajya bavuga ngo bagiye na baba bagiye muri uganda cyangwa muri tanzania gutanga ikori rero atahuhembwa atana kimwe bagusaba iryo kori mu mafaranga urumva cari baca bategereza kugenda rero kuyarondera iyo bashobora kuyaronka reka turashima ikaremi mhm. eh, tugende turaba na cane cane uko habaye abimukira mu buryo butandukanye mhm. ico vyazanye eh, cane cane mu migenderanire myiza hagati y'abagize ibi bihugu eh, Juliette Kavabuha ico yitungiye uno munsi wewe watubwiye ko wabaye muri Kongo muri Kongo ushitseyo jyewe ndi umunyamuyinga hagufi yanjye nari kuja muri Tanzania ariko nari maze kuronka aka diplome kanje k'ubudekate hanyuma wari urupapuro rw'umutsindo rw'umutsindo yego hanyuma rero twari hagufi na hagufi twari ku mupaka ku rubibe rwa Tanzania nkumva yuko muri Tanzania abantu bajyayo bitoroshe kwiga nanje kandi nta kandi navuga igifaransa eh? muri Tanzania bavuga icyongereza gusa cyangwa igiswahili rero nkaca mbona nti noja aha aho bavuga ikifaransa byonyorohera gusumba nca mpitamo rero kuja muri muri Kongo ushitseyo rero wakiriwe gute inshitseyo hariho umusore ari yabaye umutware wanje niwe yanyakiriye yego yarasanzwe abayo yarasanzwe nawe yagiye kwiga yari yaronse icyo bita buruse ajya kwiga yagiyeyo imbere y'iyo mishyamirano aja kwiga ikinshasa yumva rero ingwano yateye mu burundi ati wa mukobwa nabona nahora mbona nkamukunda none ubwo we ntiyoba yarapfuye eh. akazarandika udukete arungika arungika ah, udukete mbega uracyariwe ntiwiyizire hanyuma rero nkaraba tanzania na congo icyo babona ko ngira ngo ntari umunyekongo kazi nuko ntari bwamenye kwambara gakwemu neza ngo ndagasokote neza kuko naba nambaye agakanzu ibiki ibyo nabyo mu mutwe umunyekongo umukenyezi n'umukenyezi nyina kenyera igipemu neza eh, ibyo ngira ngo barabibona mugabo bakabona yuko ntari uwaho mugabo ntiby'abatesha umwanya reka eh, n'ukuri oya reka ndasubira ngaruke eh, Andre Tshisekedi Mulamba ushitse hano mu Burundi uvuye muri Congo no munsi umaze imyaka 37 urigisha uravye ico gihe washika uje gukora akazi wari uje gufasha nk'uko wabivuze ariko ubundi bwo muri rusange wabona mwakiriwe gute nk'abavuka kongo muje mu burundi icyo gihe twebwe twakiriwe neza cyane e, kuko ubwiye nko mu bushikiranganje gusaba ako kazi bushikiranganje bw'indero e, bw'indero barashobora kukubaza ati none ushaka kujya gukorera mu ntari yihe mugabo byari bigoye kuko uri mushasha ngaha naho bakurungika ku ruzibibe rwa tanzania hadi atahuzi warapfa kugenda wari uzi uburundi nta ntara wari uzi yego bwagushitse hariya wasanga vraiment abigisha mukondana b'abarundi no mu micungararo y'ishuri ari abantu bameze neza cyane bakene kugutembereza nguhamenye bakakwigisha ikirundi nk'uko jewe maze nka mezi atatu narashobora kuja mu ishuri kuraba abanyeshuri banje bimenyereza kwigisha nkakwirikira kuko ico gihe yari politique ya kirondization inyigisho mu mashuri mato mato uh -huh. bisigura yuko ikirundi cari ururimi co kwigishamwo ibindi vyigwa uh -huh. kuva mu wa mbere w'amashuri mato mato gushika mu wa kane byose bavyigisha mu kirundi uh -huh. abanyeshuri batangura kwiga igifaransa kwigishwa mu gifaransa mu wa kane mu wa gatanu no mu wa gatandatu rero inyuma y'amezi atatu kubera nagenda n'abarundi babigisha canke n'abandi babanyi bo hanze narashobora gukurikirana abanyeshuri agiye kwimenyereza mu mashuri mato mato bigisha mu kironzi akurikiza icigwa yego hanyuma hageze yuko duharira ku cigwa yigishije nkabubwira ati wewe wagize amakosa aya naya aya naya aya naya akavyemera byitwa yuko ikirundi naracumva nkakivuga ntashobora kujya mu isoko inyuma y'ukwezi kumwe nkasuma ngavugana n'abanyagihugu tukumvikana eh, kubera yuko twumvikana neza cyane n'abarundi ah, ah, Juliette Kavabuha yagize ati ari muri Kongo yakigwa nk'uko umenga avuka muri icyo gihugu namwe muri ngaha mu Burundi nuko byari bimeze ego ariko bimeze n'uno munsi n'uno munsi biracabandanya yego kuko nk'abakongomani bakora mu ntara za ruguru mu makomine ya kure mhm. bararonka abarundi baza kubadaba bakabagemurira ibitoke ibiharage bakiri nk'abigisha abashasha ugasanga hariho ubucuti buce buvuka ubugenzi buce buvuka hagati y'ababyeyi nabo bigisha eh. abanyamahanga eh, eh. kuko baguma bagenderanira baguma bagenderanira ikindi naco nakivuze dutangura wewe wubakanye n'umurundi kazi ivyo vyagenze gute bo igihe navuye mu cankuzo nacenja gukorera mu ruyigi ahantu bita inyankanda namaze nk'imyaka itandatu hanyuma ndahavuye imbere y'uko ndahava umugore wanjye twubakanye ubu yaraza mu nama z'abavyeyi hari inyankanda aho nakorera kujya guserukira umutoya wiwe akaba yakora mu gisata cya posita hajya mu ruyigi niwe yaduhemba yari comptable w'abakozi ba leta duca tumenyana gutyo rero banyimuye mvuye inyankana ngajya ku mugwa mukuru wa ruyigi niwe twaciye tumenyana hanyuma tuca turakundana ndamutwara mm. wariyumva nta gatima wagira uti bujya kumbure ndakwiye kurondera uwo tuvuka hamwe oya muri iyo myaka hariho n'abakongomani bari baje hadiya eh. bazanye abagore babo b'abakongomani ko ndafishe na bato yabanje barongoye abarundi kazi eh, hariho urumva hariho ngiye nko gutemberera ababyeyi hariya ababyara n'abandi barambwira ngo none wewe kubiri kutadongora je ndafise umufiance nzotwara mm. tino mu kongomani kazi cyangwa mu rundi kazi mu rundi kazi eh. kubiri kutadongora winu wacu eh. jewe nabonye yuko abagore bose ari cyo kimwe eh. uyu turumvikana cyane gose kunzira n'abakongomani kazi bamwe bamwe yego uno munsi gatoya ukora he nagiye nzi nti hariho unyakira ariko warabona ko birashoboka nta barundi kazi wabonye icyo kintu kibako oh abagenzi banje benshi ndabafise batwawe n'abanyekongo kandi nta kibazo bagize oya nta kibazo bagize kuko barabona bahunze hari nubwo batazosubira mu Burundi hari nubwo bazosubirayo mugabo biri imbere binywa n'Imana hari abantu kenyezi benshi batwawe n'abanyekongo nzi kandi bameze neza neza hari n'abahungu b'abarundi batahukanye abakenyezi kazi kandi nta ngorane bafise yego mushima ko ibyo biratsimbataza iyo migenderanire cyane ubu turafise inshuti muri kongo nkajya aho nakoze aho twabaye mm. banyita nyine yuko ndi mwene wabo kandi nta maraso dusangiye ariko amara kubera imigenderanire twagiraniye ndaronye inshuti nyinshi cyane urakoze remi habyarimana uri kurumviriza iyo migenderanire mwagiye muvuga ingero nyinshi abarundi bagiye hariya cyangwa abakongo baje mu burundi uno munsi uri kurumva iyo migenderanire ifatiye n'uko haba kubakana ku badasangiye ibihugu ibi bifise akarusho kameze gute kuri iyi migenderanire y'ibihugu iyo mu migenzo ya mbere si ya kinyafurika gusa ni hose mm. ubukwe ni ukuvuga umusore ahuye n'umwigeme bagashinga urugo biba byumvikana ko ari ikiraro bagize hagati y'imiryango yabo ibiri ni ukuvuga rero ko bigenze neza kuko hari aho bitagenda neza bigenze neza iyo miryango ica yinjiranamo kuko baba bafise icyo bahuriyeho mvuge rero yuko eh, icyo twoca ko akarongo ko babivuze ko rwose nuko mu migenzo y'abarundi n'imigenzo y'abanyekongo nuko uko harimo icyo kintu cyo kwakirana ko umuntu aje bumva ko kumwugururira urugi kuvuga ibitagoye gose kuko ni navyo mu migenzo abana baregwa bayerekana yuko uko urumva nta guhitamwo kunini baba yisanga ageze muri ico gihugu yego ariko Juliette yatomoye ya neza ati je nabona ko atahandi noje atari muri ko nta handi yari kuja ko kubera kumbure nkuko yabivuze harageze igihe intambara yatangwa irindwi na kabiri yavuze neza ko yahunze mirongo irindwi na kane uh no kuvuga muri iyo myaka yararonse umwanya wo kwiyumvira na cyane cyane wo kugereranya kuja mu gifaransa canke mu congereza na cyane cyane mu gifaransa uretse ko ari ariho atoye mugabo hariyo n'umwakira icyo yakivuze ko ariko rero ndiko ndavuga cyane cyane yuko naho yaronse umwakira ikibazo wamubajije ko bitashitse ngo ashobore kwiyumvira ko yo kubakana no mu n'uwo amubo asanzeho Juliette eh, aho icyo ndafise icyo ndakivuga ko eh. buriya nk'abakobwa bari bahunze mu bonzi eh. baciye batwarwa n'abanyekongo ati nta mwanya baronse mu kwimvira ngo baronke uwo batwarana mu bwisanzure bwose ariko ingorane bari bavuyemo zari zaba cunyacunye ku mutima nta kuntu bari kwiyumvira yuko gutwarwa n'umunyamahanga ndiko ndiruka nahunze n'iwacu reka dusubire kwa remye eh. habyarimana ako rero ushimangira aho mm. na cane cane mugabo ugenda no ku kindi urabona uwo muri Kongo aravuye muri Kongo arashitse mu Burundi arahawe akazi eka na Juliet agiye muri Kongo yarahawe yakazi mhm. iki naco gisigura gute ico narizi eh, ubwa mbere hamando nkakazi ego cyane ico ni ciza gose washaka ni nico gushimangira ko kugira ngo binashobotse bibe kuko eh, hariho dufatiye kuri eh, Mulamba ni ukuvuga ko aho iwabo mu ntara yabo muri icyo gihe ibishoboka nuko bashobora kuba amashuri y'iwabo yari yikwije mhm. bari bakwije abakozi eh, bafise abakozi badafise aho bari bukore mugabo mu burundi ubwo bukene buhari ariko kandi hari aho usanga agira ati jewe uko numva mu burundi uko bafata abigisha ngereranije n'ahandi agahitamwe muri ubwo buryo naho biva kuri byinshi bisobanura igituma yaraje mugabo je icyo mba ngomba kuvuga cyane cyane nuko ibyo nivyo icyo mwavuze biratuma imigenderanire y'abantu haba kuko kwaje kose abarundi bazi ko umukobwa wabo ari hariya naho batoja kumuramutsa ko bishitse baragenda kumuramutsa uhuh. mugabo baratuma kwa makete ubuhoho n'amatelefone arajamwe ifatikanije n'ishyirahamwe la benevolencia turi mu kiganiro ku nama ku isanganiro uno munsi turi ko tuvuga imigenderanire ifatiye kubimukira hagati y'u Burundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo akarusho bizana hagati y'abagize u Burundi na Kongo ku mubano n'imigenderanire muri studio turi kumwe n'abatumire batatu hari kavabuha ico yitungiye Juliette yarize yongera akora mu gihugu kibanyi ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo mu 2003 yarabaye umushikiranganje w'u Burundi ajejwe gufashanya n'iterambere ry'umukenyezi hari Andre Chisekedi Mulamba yamuka mu gihugu ca Kongo aba mu Burundi haraheze imyaka irenga 30 urumwigisha mu mashure yisumbuye hari Remi Havyarimana numuhinga mu gutatura amatati bidaciye mu ngimba akaba kandi arongoye ishirahamwe ry'umwizero Maison Lueur d'Espoir mu rurimi rw'igifaransa twavuze cyane cyane ako karusho ariko kumbure ngira byose ntibyera ngo de nizihe ntambamye uno munsi zituma bimukira bashobora guhungabana canke batiyumva muri ibi bihugu bibiri juliette kavabo muri kino gihe ubwa mbere nari nababwiye yuko tugishikayo umunyekongo ntaca bibona mwunguru umunyamahanga ariko byagiye guhinduka aho muri kongo hahungabanye kubera abari baje bazanye ingwano barwanira ku butaka bwa kongo eh. icyo gihe rero bacyabona ati e ba bandi baraje kudutwara igihugu kandi ko bose badufatira hamwe aho niho umurundi yatanguye kumva yuko yomerwa nabi mhm. ariko imbere yiwe atantambara ihari atantambara ihari n'abavuka gihugu bamwe n'ukuri nta munyekongo yagirira nabi cyane yatunga agato ku murundi ushima mbere ubishima ubu ugende mu mpande zo muri Kongo aho ugenda hose nubwo ho bari muri mu gisagara cyo ku mbibe gutyo eh. urahasanga nk'umurundi kazi yarongowe n'umunyekongo kuko yamukuye ngaho i burundi urabe nk'abarya baza bari mu gipolisi urazi ko hari abapolisi benshi baraje ngaha mu burundi imbere y'inzu mhm. hariho abagiye bajyanye n'abafasha babo barundi kazi eh. jiwe nyibukavu ndahashyitse tuvuye i karima tuvuye mu manyema nshyitse bukavu narakiriwe n'umurundi kazi ashaje namusanze umwuzukuru wari we yarashingiwe atanguye kubyara yari amaze kuronka sinovuga ngo benshi d'ailleurs eh. aho mvuze ngo hari umurundi yagiye muri politique no bangiye gukabya eh. abarundi bamye bikorera akazi eh. ku buryo rero izo mpinduka abarundi ntiza bakoze ko cyane mm-hmm. ntiza bakoze ko mm-hmm. ngira bagira ubwoba nyene mu kivunga kuko babona nyene ati eh agatima karakubita ati ibyo ari byo byose ndi umwenegihugu ubwoba bukaza mu mutima mugabo nta murundi bigize biruka ko ngo nuko ari umurundi ndagara kwa kavabuha subire kwa eh, Andre Chisekedi Mulamba wagiye ushima uko wakiriwe hano mu Burundi ariko ubwo nta ntambamyi zihari yego intambamyi ntizibuze ngabo intambamyi nkuru nukuronka urupapuro rwo kuba ngaha mu Burundi eh, kuko kugira ngo ube ngaha mu Burundi utagereza kurondera mu gipolisi kijejwe imbibe n'abanyamahanga urupapuro kurekurura kuba ngaha rero urwo rupapuro baguha cyangwa visa d'etablissement rurafite ikiringo cy'imyaka ibiri ibiri ubwo icyo kiringo si cyo ngodane ingodane ni ikiguzi cy'urwo rupapuro kiguzi ikiguzi cyarigeze gushika no ku madolari amajana atanu rero uri nk'umwigisha kugira ngo uronke ayo madolari amajana atanu utegereza gufata ideni muri banki kugira uzerariye amadolari amajana atanu buri myaka ibiri eh. hariho n'abandi banyama abakongomani baba ngaha badafise n'akazi bafise bakora umwuga muto muto badandaza ku mbibe bagataha ngaha n'abandi babafunzi babaho ku munsi ku munsi muramba uno munsi umaze imyaka irenga mirongo itatu urafise ubwene gihugu bwo yego narabusabye ubu mumaze imyaka 16 naraburonse ko barabumpaye muri ngaha i bujumbura nka kaminuza nka hope irimo abakongomani benshi cyane rero kugira abo banyeshuri baze baragura urwo rupapuro ntibyoroshe eh, kenshi usanga bakoresha gwa rupapuro rwa sepejeri eh, ruheze bajabuka bagakubitirwa ikindi kidodo bakagaruka eh, mugabo buhoho leta iri kwiraborohereza barazi yuko bafite iyo ngorane n'igihe cya kovide cyo covid yo yakiza kubyunyuza kugira ngo baze bajabuke barihe n'ayo mahera ya covid mu madolari n'iki byari ingorane oh. ubu rero baragabanije ayo mahera no kuba kongomani basanzwe bariha amadolari atanu gusa eh, ariko muramba uri kuraraba nibyo na kavabuha yavuze intambamyi abona bamwe mu barundi baba bariyo bagira canke bagira nuno munsi uravye mugabo uravye ko Burundi bwakwakiriye nuno munsi ngene bakira abavuka Kongo eh, kubijanye niyo mubano mwiza nta gatosi kakihari bo agatosi kahari eh. ni kandi gafatiye ku dufate ku nyungu z'abantu bwite eh. nk'ubu urashobora kujya ku mupaka ugasanga abakozi bajejwe kuraba ukuntu abantu bajabuka n'abinjira bashobora kuguturubika mugabo si leta ibirekuriye ni bashaka kugukoroga gusa kugira ngo bahe amahera makeya yo kubaho mugabo mu bisanzwe imigererandiro ni myiza hariho nk'abafundi ngaha bava ngaha mu gatumba baja kubaka amazu muri kongo ngaha ibuvira Eh, kubera yuko yubatse ku munsi mu maso bamuhemba amadolari icumi ayavunjishije mu marundi aba nk'ibihumbi mirongo itatu mu maso mu ngunga hibujumbura ataronka tuvuze muramba muri congo naho eh, uno munsi hariho izo ngwano bari ko barashinga imipaka dufate nko mu ntara ya Kivuyo y'ubumanuko oya y'uburaruko yo mu buraruko igihe bashinze imipaka hariho umupaka wacutwara nk'igice cy'u rwanda abanyarwanda bamwe bamwe nko mu gisenyi intara ya gisenyi baca bacika abakongomani baca bagumana ururimi rwabo n'imico yabo ntibajya abakongomani b'imasisi rucuru n'ibindi ni nk'uko byabaye no ku barundi nk'uko ngaha mu barundi habaye rero abarundi bagiyeyo hariho abagiyeyo hariho n'abisanzeyo hariho n'igice ngaha cha Rusizi nyuma ya Rusizi gice cyari gifise n'umwami w'umurundi yatwara abarundi mugabo muri abo barundi hacinjiramwo n'abakongomani ngo uyo mwami agatwara abakongomani n'abarundi kandi bakamwemera bari hamwe bari hamwe yego urakoze ndagaruka gato urangiza kucokogwa Remi Havyarimana uri kurumviriza zimwe muri izi ntambamyi eh, nawe wari wavuze ko kumbure naho hari iyo migenderanire myiza ifatiye kubimukira hari intambamyi ego hari intambamyi mu by'ukuri nk'uko twari twabivuze mu ntango abo bantu bose bagiye barimuka bakitwi abimukira nuko twabonye yuko kenshi ntiyaramahitamwo yabo ni mhm. ukuvuga ko hariho icatuma bagenda bisobanura ko ufatiye kuri icyo nyine hariho ikibagibuze mu kibano ico ni cambere kandi ni kinini uretse ko gica kigira n'inkurikizi zitari nkeya kuko ni navuze kandi kitari cico gihe cyo muri kahise gusa n'ubu mbere nibaza ko na leta yarikwiye kubivuga ikanabivuga gose kuko igihe tubona ko abarundi benshi babugwaruka canke abandi bariko bara barava mu Burundi mugabe ugasanga nta kwitegura gukwiye kuko bobo benshi baba ariko baragenda haraho usanga agira ati ngiye bagiye kwiga n'ibiki mugabo ugasanga ubajije abamaze gushika barakubera ati iyo mba narabimenye icambere kumbure mba narize guteka kuko uvuye mu migenzo kanaka ugiye mu yindi ikibazo cya kabiri n’ikijyanye nibi by'ubuzima ntibabivuze ko kuko kumbure mu gihe cyabo ntibyari biboneka rwose kuko akazi kari kagikwiye akazi uretse ko kari kagikwiye nka nka muramba eh. wewe yaje basa nk'ababahamagaye eh. kuko birumvikana ko hariho politiki igira duhe kuko turabakeneye murumva aho byari byoroshye cyane eh, ariko kandi dufatire cyane cyane kubika icuko ubuzi bwari bukiri bwinshi muri iyo myaka iheze mugabo ubu bumvirije abariko barasaba bagomba gushira abakozi mu buzi ikintu cya mbere bahera ko no kuvuga ngo do nationalité burundaise aha ni mu Burundi ko bufise ubwene gihugu bw'ico gihugu ubwenge ubwene gihugu ni mu Burundi mugabo kandi ni mu bindi bihugu byose uca wumva kwico ni kibazo ku muntu hageze yuko yagize ibako gikwiga kwiga raronse diplome mugabo kugira ngo azote baronka akazi gica kiba ikibazo cyane icyo ni icya mbere icya kabiri ni iki rero cy'uko ariko arakubarira yuko hariho ibitari bikeya tuba twungutse mugabo hariho ibidakurikira ugiye mu burongozi bw'ibihugu kuko iyo wumva ngo umuntu bamwemereye ko yiga mu burundi nk'umukongomani cyangwa umurundi yemerewe kwiga muri Kongo mugabo iruhande bagacagira bati e, e, iyi visa d'etablissement uru ruhusha rwo kubaho ugasanga rugugwa gutyo ikirundi kiramugora mugabo ikongo yo kwiga neza yumve ko ashobora kumurungika neza mugabo kandi azi ko bica bimworohera ko yiga neza adaja bidaca bisaba yuko ategerezwa kwikokora kugira ngo arihe ibindi byo kubera yahinduye mhm. icyo ni cya mbere icya kabiri ni ibi rero bica bijyana n'uko biracyahari kuko naho uvuga ngo yararonse ubwene gihugu nka muramba mu gihe cy'ibibazo habaye intambara ibyo biba bifise uburemerezi buto cyane kuko icyo kibaye baca bibuka ko ko yavuye muri Kongo aho ufata mu gihe hoba ukutumva mvikana hagati y'ibihugu bibiri Eh, eh, eh, ni imvo zibiri ku bwanje imvo ya mbere ni iyo yuko hari abanyarwanda nyine abo banyarwanda ugiye kuraba umwe wese afise icyo avuga kuri iki ubundi afise icyo avuga kuri kiriye. ni kuvuga iki Eh, twabonye yuko abagiye muri congo hariho abagiye kubera bajyanywe n'abakoroni batwara icyo gihe ariko kandi hariho n'abagiye abagiye basanze bari mu gihugu cya congo kubera ingene bahiciye imbibe hagati y'ibihugu byacu ugasanga abo ntacyo bahisemo basanze bariyo ariko nk'uko twabivuze kubera imiryango yaciwemo kubiri erega si surubibe ruca rutuma jendeka kuja kwa mukuru wanje canke kwa muvyara wanje iyo migenderanire yo yigumaho igihe rero habaye ibibazo ibi bibazo uh, ministre Juliette yavuze ati nabarundi bo ntibagiye mu bya politike mugabo ni ukuvuga ko abanyarwanda bo bagiyeyo mugabo bitwa abanyarwanda n’abanyarwanda abanyarwanda baryiswe nande kuko icyo nicyo kibazo gikuru cyane cyane mbega nabo abandi bari muri Kongo bavuze ko ari abanyarwanda cyane byukuri nabo nyine baremera ko abanyarwanda ucu usanga ko ari ibibazo muri icyo gihe mugabo cyane cyane wumva icyo bariko barakwirikira hariho ibi ibibanza biriko biraba bikeya bariko barasitaniramwo mhm. kumwe twavuga igihe habonetse akazi kamaze kubona ko ubu dufise abakozi benshi duca tubanza kuvuga ngo aha uwa mbere abanze kuba umurundi ku kubera gusa yize kaminuza mu buganga ngaho bujumbura ariga ahejeje kwiga acarataha kandi yarafashije rwose abakenyezi bagiye bafatwa ku ngufu muri icyo gihugu baracabafasha mugabo hageze rero ni bimwe mu kirundi bavuga ngo ugutuka nta gutorera hageze ko batagomba kwaza guhiganirwa ikibanza agomba guhiganirwa baca bategereza kurondera ikintu cyotuma bamukuramo eh, nibyo rero bica bituma bigaruka muri ubwo buryo kandi aho si kongo gusa no mu Burundi nuko bica biba urakoze ndagaruka urangiriza aho nyene kucokogwa no musi rero reka tugende eh, eh, kavaboha ico yitungiye Juliette tugende turabicokogwa kugira ngo abo bimukira uko mwagiye muja muri Kongo abandi baza mu Burundi kugira ngo ivyo bifashe habimigenderanire imigenderanire myiza eh, kubagize ibi bihugu bibiri hakogwiki Juliette mu by'ukuri abantu bashamirana kubera iki kubera kuko bagira basangire igihe hari ikintu bagira basangire mugira musangire ababipfa n'ababisangire eh ababipfa n'ababisangire eh. mugira musangire ikintu rero muca mutangura kubona ubudasa hagati yanyu ega no mu gihugu abasangiye ubwenegihugu gihugu nabo nyene bagira basangira ikintu baca batangura kubona ubudasabwa hagati yabo kugira ngo bamukure uyu nawe bamukuremo hasigaye ari umuntu ari umwe cyangwa ari umugwi kanaka umwe gusa ku buryo rero ubu je ari hagati y'ibihugu ubwa mbere na mbere je nuvumengo amategeko yofasha cyane akarusho mu byo ngiye gukora barabe ubumenyi bwanjye n'ubushobozi kandi mu gukora nkore nivamo mm-hmm. ku buryo banshimira amaboko yanjye uno munsi uno munsi kavabuha mm. tugiye hogenda haraboneka ugwaruka urabona niko rukeneye akazi rugenda rwimukira muri Kongo canke abo muri Kongo baza mu Burundi mm. mbigi ibi none biheza bigafasha iki cyane cyane kubijanye n'imigenderanire y'ubutunzi mu by'ukuri kuko ngaho iwacu i burundi nta mwanya ndonka nugira ngo ndashwebera ndakinda baba babuze none iyo wabuze aha aronderera henshi mhm. aragenda akarondera kandi akagenda mu mutima yamaze kwiyubaka buti nina karonka nzogakora mhm. ego ibi bihugu rero ku bwawe biraheza bikanunguka birunguka nyene none nk'aba nk'aba nk'urugwaruka aragenda agakora udufaranga bamuhaye hariya bamuhaye utudorari turatubutse agarutse arakwa agashinga umuryango kandi ubu inkwano yari kumubera igitsitaza eh, yari kumubera intambamyi cyane agahava avuga ati reka mfe gukwega ugasanga bimubereye nabi mu migenderanire y'imiryango agiye kuronderamo abantu barunguka kuko agiye utwazanye nabi iwabo bararonka n'igihugu kikaronka yego yego urakoze reka nje kwa eh, Andre Ciseke di Mulamba urabye nawe ibyo mwagiye muravuga hano hakogwa iki hakwiye kugira ngo kwishira no kwizana abimukira hagati y'u Burundi na Congo bigende biteza imbere iyo migenderanire y'abagizi ibihugu bibiri Jewe mbona yuko hobo bwa mbere ukuvugana kw'abategetsi b'ibihugu byose bibiri haraciye igihe twahora twumva nka buramatari wakivuye mu bumanuko yaguma jabuka akavugana na buramatari wo mu cibito batarinze no kuza mu nzego zo hejuru bakavugana ingorane ziri hagati y'ibyo bihugu bibiri ku bice bafatanije zibiri bafatanije mugabyo mm. wasanga bifise inyungu gusa y'abarundi baba hadiya kumbibe mbibe n'abakongomani baba mu ntara ya Cibitoke sinzi kwa ari ukubera iki gihe cy'intambara nitwumva abo bategetsi basubira guhura yego hariho ubuserukizi buteza gukora ako kazi amambasade mugabo rero sinzi ingorane aho ziri kuko umushinga nayo yabivuze yego hari igihe igipolisi kimanuka mu makartiye kuraba yuko abantu bose bakwinjira ibyangombwa kugira ngo babe mu gihugu rero hari igihe usanga baguye ku bakongomani bakoresha urupapuro rwa pafu rwa cepegel ubwo rero barakwiye ko gutemewe ugasanga abandi barataye igihe urwo rupapuro naho baba bafise viza de taburisima mu kiringo atararonka amahera gahunda yo kuronka gushasha baramufata bakaburiza amakamyo bakabatwara kenshi usanga abakozi ba ambasade nabo bibabwira bajya kubagarutsa bamaze no kujabuka bamwe bamwe mhm. rero ndibaza yuko hakenewe kuvugana kw'abategetsi mhm. kugira ngo inyungu z'abimukira nizize zirayumbayumba eh, ariko kandi urazi ugwaruka mbega hamwe hoba hoza haraboneka ubwo gwaruka rugenda rwimukira muri ibi bihugu bibiri turiko turavuga ubu ibihugu byunguka iki mu butunzi eh igihugu kirunguka eh kirunguka kuko hariho nk'abahinga bavuye nko ngaha mu Burundi bakaje gukorera hadiya baratanga ubumenyi ku bandi bakozi basanze hadiya ucusanga usanga na randuma mu kazi ikiduka umwimbu uragwira umwimbu uragwira bari bavuze n'ikibazo cyo kuronka akazi bafatiye ku bwene gihugu eh, ubu no hagati y'abakozi b'abarundi barondera akazi icyo kibazo kirahari rero icyo kibazo cy'uwene gihugu ni iki ndibaze yuko ari ikibazo kimaze kurengana kuko no mu burundi honyine abene gihugu bose bashobora kuronka ako noneho ibi bihugu biri mu karere kamwe bagize umuryango w'akarere ka afurika y'ubuseruko uretse n'aho twagiye tuvuga tuti umuryango w'ibihugu bigize ibiyaga binini ako karere nako nyine ko ushobora gufasha yego karashobora gufasha nk'ubu kongo yihegeje kwinjira mu muryango wa Afrika y'ubuseruko eh, rero ndibaza ko ubufasha butaraba gusa Burundi na kongo mu bwabo ibihugu byose bigize uyu muryango eh. urakoze reka ndangirize kwa remi habyarimana hakorwa iki kugira ngo ababimukira twagiye dushimikira kuno munsi bafashe uwo mubano mwiza iyo migenderanire myiza hagati y'abagize Burundi na kongo icya mbere cokorwa muri ibi bihugu nuko uko icokorwa cya mbere ngenderwa ko hoba gutegekanya kugira ngo ntihagire abimukira babikora ku kubera ataguhitamo bafise mhm. ni ukuvuga niba bishoboka kandi birashoboka ko atabantu basubira kuja kuva mu gihugu kuko ahunze mugabo turabona ko n'iwabo hoho imbibe basa nk'abariko barazikuraho ni ukuvuga na naje uno munsi ndonsa uruhushya rwo kujya mu bufaransa mba nemerewe no kujya mu bubirigi mba nemerewe no kujya mu bindi bihugu ibyo bita zone shengeni byose ni ukuvuga umuryango w'ibihugu bya buraya bifatwa nk'igihugu kimwe ni ukuvuga rero hariya Eh, icyo baba bari ko barorohereza ababa muri ibyo bihugu Nuko Jewe nsanze ibukavu hariho akazi nshima ndi umurundi nshobora kugenda ibukavu nkerekana ubwo bumenyi bwanjye nkaja hamwe nabo bukavu tugahiganwa ari je ndabarushije ntibaba bacivuga ngo ubu n'umurundi canke n'umukongomani kuko twamaze kuba umuryango umwe ni ibi turiko turatangura twebwe kongo imaze kujamwo eh, mu kuvuga ko muri mu bihugu by'ubuseruko bwa afurika mugabo usanga hariho ibyo tutarashika kuko n'imbibe ziracyariho urabyumva ica kabiri cyangwa icya gatatu ni iki rero rero cy'uko hobaho imigambi iboneka kandi turabona ko mu bihugu batanguye kubikorako kuko niba hobaho eh, iri barabara ry'indarayi rifatanya tanzania Burundi na kongo ni ukuvuga ko twemeye yuko ibyo bihugu bikorana ni ukuvuga ko hariho abakongomani bazoca benshi baza gukora kuri iryo barabara niba ari ukudandaza niba ari gutwara ibintu bazoza baraca mu burundi benshi baca bahaba bazoshika muri tanzania ibyo rero ko kubera ari benshi barabwa n'ayo mategeko no munsi atari ko arikwa bica bituma ibyo bihugu bitegereza kubyiga ko kugira ngo ukugendagenda kw'abantu kube kuri eh, gukingiwe n'amategeko hanyuma bica bifasha bifasha rero yuko ah, habaho ibiyise ubuhinga ah, yuko umuntu niba hariho kaminuza ah, ishitse kure cyane muri ibi by'ubuhinga bwo gutumana kw'amakuru mhm. ugasanga kuko izimbye iri mu gisagara kanaka aba bahiga ntibaba ari ab'icyo gihugu gusa mm. mugabo ni ariko kandi muri kiriya gihugu batarabishikako bazokenera abo bantu niba rero iri burundi abarundi nibo benshi bazohiga ejo rero kongi ikeneye abo bantu imbere y'uko igira biwabo igice cya barundi bataronsa akazi mu burundi bashobora guca baje gukorera hariya ugaca usanga rero birafashanya hanyuma habe rero uku gutegura imigambi y'uko abantu bagenda mu buryo bwatunganijwe canke bwavuganywe n'abarongozi bo ku nzego zo hejuru mhm. ni ukuvuga iki hariho umugambi kanaka byabonetse ko abarundi aribo babizi rwose bagende ari ukubera bagira bati aba bagiye gufasha muri ubu buryo bica bituma bagenda mu mugwi ufise amategeko biriya bintu by'uko haba mwakoze cyane kuntumira ndakengurukiye abo twasangiye ikiganiro kandi ndakengurukiye abo ariko baradukurikirana urakoze André Cisekedi Mulamba uh, wamuka muri Congo no munsi uba mu Burundi haraheze imyaka irenga mirongo itatu uri umwigisha mu gihugu cy'u Burundi turashimye ko washitse hano ku nama abashimiye nanje ndashimiye n'abariko radukurikira mwakoze kavabuha icyo yitungiye Juliette murakoze mwebwe mwakurikiye kino kiganiro François Akimana na Desire nkuru nziza bari mu buhinga bw'ivyuma Leon bitariho niwe hagarikiye kino kiganiro kiremeshejwe nanje Alain Desire bukeye neza naho ubutaha